Amabi du, Marieniako bohoka elgarrekin irabazteko. Ostia kolektiboak ibiako itzuntan, maiatzaren oita bostean, egun osoko egitaraua antolatu du, Marieniaren aldeko bohoka eguna ospatzeko, helburu batekin indagen batzearena, bertan hainbat eh, proposamen luzatu dituzte, ala nola mekontan mai inguruta eztabaida momentua izanen da, Marienia zertan den eta nola irabazten alden gogo etatzeko. Eta horren batak irian sustengu bazkari bat antolatu dute, txe eta sunak eman dauzkigu ostia kolektiboko hartzea Lopezek. Sustengu bazkari bat eginen dugu, horren bat aldeana, baitakizue baditugula justiziaren gandik uh presa batzuk pagatzeko, beraz egun hau ere sustengu eguna izanen da, bazkari bat izanen da ama boste eurotana. Bazkaria hogen ondotik eta ilegen tenorea izanen da, hiru hontan, lenta ilega laborantza egiko eta iraunko jari buruzkoa izanen da, elbe gaztek eta lurzaindiak eskainirik, bigajena gure eskubideak ezagut ditzagun, eta hori ipajaldeko errepresioaren kontrako taldeak aurkeztuko duena, eta irugajena izanen delaik borrokaren segida nola antolatu. Hor bertan ikusiko dena marieniaren borrokaren segipena, okupazioaren ideia el landuko baita